Mo'minlikda mehr, iffat, hayoni ko'rdim. Dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim. Xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim. Tushlarimda ko'rsaydim sizni Rasululloh. Shoyat shunda menga rahmat yuborsa Alloh. Mo'minlikda mehr, iffat, hayoni ko'rdim. Dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim. Xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim. Tushlarimda ko'rsaydim sizni Rasululloh. Shoyat shunda menga rahmat yuborsa Alloh. umiddaman taqvo bilan yurolmasam ham sizga ummat bo'lishlikka yarolmasam ham umiddaman taqvo bilan yurolmasam ham sizga ummat bo'lishlikka yarolmasam ham Abu Bakr Umarlarni ko'rolmasam ham Tushlarimda ko'rsaydim sizni Rasululloh Mo'minlikda mehr, iffat, hayoni ko'rdim Dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim Xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim Tushlarimda ko'rsaydim sizni Rasululloh Shoyat shunda menga rahmat yuborsa Alloh tushlarimda o'z nuriga burkasa rahmon bandam deya huzuriga aylasa mehmon tushlarimda o'z nuriga burkasa rahmon bandam deya huzuriga aylasa mehmon shundan keyin yaqinimga kelmasa shayton Tushlarimda ko'rsaydim sizni Rasululloh Mo'minlikda mehr, iffat, hayoni ko'rdim Dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim Xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim Tushlarimda ko'rsaydim sizni Rasululloh Shoyat shunda menga rahmat yuborsa Alloh Nahot kutib jannatgacha hijronda tolsam Qani endi iymon bilan o'tib ketolsam Nahot kutib jannatgacha hijronda tolsam Qani endi iymon bilan o'tib ketolsam Mo'min bo'lib komillikka agar yetolsam Tushlarimda ko'rsaydim sizni Rasululloh mo'minlikda mehr iffat hayoni ko'rdim dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim xolislikka boqib nuru ziyoni ko'rdim tushlarimda ko'rsaydim sizni rasululloh shoyat shunda menga rahmat yuborsa Alloh mo'minlikda mehr iffat hayoni ko'rdim dinda yashab dunyoga mahliyoni ko'rdim xolislikka boqib nuri ziyoni ko'rdim tushlarimda ko'rsaydim sizni